Բարև բարեկամներ, եթերում Գործարար Արցախ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր պատմելու ենք օրերը Ստեփանակերտի օթանավակայանում տեղի ունեցած օթային երկրորդ փառատոնի մասին։ Հուլիսի 16-ից Ստեփանակերտի օթանավակայանում տեղի է ունեցել օթային երկրորդ փառատոնը, որն իրականացվել է Էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների, մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունների եւ Yell Extreme Park ընկերության համատեղ ջանքերով։ Արցախ Airfest փառատոնի նպատակն է Արցախում զարգացնել զբոսաշրջության ոլորտը, բարձրացնել տեղեկացվածությունը Արցախի թեթև ավիացիայի ներուժի մասին, աշխուժացնել երիտասարդական կյանքը, նպաստել երիտասարդության ազատ շրջանցի եւ առողջ ապրելակերպի կազմակերպմանն ու խրախուսել հետաքրքիր բիզնես նախագծերի իրականացումը։ Ստեփանակերտի օթանավակայանում հարյուրավոր մարդիկ հավաքվել էին ականատեսն ու անմիջական մասնակիցը լինելու օթային զբոսաշրջության երկրորդ փառատոնին։ Չնայած անձրևոտ եղանակին, այնուամենայնիվ արհեստավարժ օթաչուների շնորհիվ փառատոնը կայացավ։ Մեկնարկը տրվեց ինքնաթիռների եւ օթապարիկների մասնակցությամբ կազմակերպված օթային շոուով։ Դերասան Արսեն Գրիգորյանը, ով նաեւ հաղորդավարն Լուսաբաներ փառատոնի, խոստովանում է, որ ամեն անգամ Արցախում լինելով մի նոր էներգիա է ստանում ու երազում է գոնե մի անգամ Արցախի ճկնաղ գեղեցկությունը վայելել երկնքից հետաքրքիր մեկնարկ խոստացաք, այսպես ասած, այս պահին բոլորը սրտատրոպ սպասում են, ինչ է լինելու։ Նախ ես կարծում եմ առաջինը լինելու է ցախցու ջերմության ներկայությունը, ամենակարևորը համովությունը, անկասկած էներգիան, եւ լինելու է նաեւ համերգային ծրագիր, շուշվա բենդն է ելույթ ունենալու, Նեմրա բենդը, Գոր Սուջյան, Միքայել Ոսկանյան, DJ Guevo, լավագույն ու հետաքրքիր արտիստներն են լինելու ողջ երեկոյի ընթացքում, դա բեմահարթակում պարահրապարակը ինձ թվում է բարիս բուն իմաստով թրիչկների մեջ է լինելու, բայց թրիչկների մեջ է լինելու նաև տարբեր տեսակի օթային շոուներ ունենք, որոնք երբ ինքնաթիռային շոուներ են եւ միևնույն ժամանակ մարդիկ կարող են թռնել պարապլանով, օթապարիկով, մի խոսքով վայելել Արցախի ճկնախ բնությունը նաև վերևից։ Որքանով հասկացանք այս տարի փոքրինչ տարբերվելու է, կոնկրետ ինչ նորություններ են մտցվել այս տարի։ Գիտեք, հստակ այսինքն կոնկրետ այն օթաչուները, ովքեր որ ցուցադրելու են, բավականին հետաքրքիր ինձ համար էլ նորություն է լինելու, բայց արդեն ունեմ ինֆորմացիան, որ իսկապես ֆանտաստիկ մի շոու է լինելու գեղեցիկ եւ երբ թե նորություններից բացի պարապլանից նաեւ օթապարիկի արկայությունը ես առիթ ունեցել եմ թռնելու ու ճիշտ ասած յուրաքանչյուր անգամ ինքը մեզ նորովի է տանում ու այսօր ես բեմահարթակում եմ լինելու բայց հաճույքով կուզեի վայելել ցախես չք ինքնավարությունը նաև երկնքից։ Պաստորեն ոչ որպես հաղորդավար, նաև որպես մասնակից կարող եմ այս պահին։ Եթե շանսես։ <laughs> Ինչ զգացողություններ եք ունեցել թռիչքի պահին։ Արցախը, ասի այն, որ Արցախը ձեր ափի մեջ էր եւ վերնես հադաշտում էր։ Ես դեռ չեմ թռել, Արցախում դեռ չեմ թռել։ Միակ երևի ափի մեջ այդ երբ որ գալիս ես ու Շուշվա կողմից իջնում ես ու Ստեփանակերտը չքնաղ բացվում է քո առաջ, երևի միակ բարձր կետը որտեղ տեսել եմ Ստեփանակերտը դա է եղել դեռ։ Օթային աննախադեպ շոուն վայելելու եւ նրա մասնակիցը դառնալու նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունից, Ռուսաստանի Դաշնությունից Արցախ են ժամանել հարյուրավոր հյուրեր։ Տպավորված են այն ամենով, ինչ տեսել են, իսկ Հալարիսա Սարգսյանը, ով երկնքում հիանում էր ազատ Արցախի գեղեցկությամբ, իր տպավորությունները կիսեց մեզ հետ։ Պարուստների թիմից ենք, կատարում ենք պարուստային թռիչքներ եւ ցենց սիրուն տեսարաններ ենք մատուցում ժողովրդին։ Այս ջան, ուզում եմ զգացողությունները իմանամ, այ ինչպիսի զգացողություններ են կոնկրետ թռիչքի մասին։ Մեր համար ճիշտ ասած սովորական աշխատանք է ամեն օրվա աշխատանք։ Բայց ամենայն դեպս ազատություն, վայելք, սիրուն էլի, հաճելի սիրուն։ Ինչպեսին է Արցախը վերևից։ Շատ սիրուն, շատ չտեսնված, արտակարգ։ Ես ճիշտ ասած առաջի անգամ Արցախում, ինձ շատ-շատ ուրեկավ։ Օրվա երկրորդ կեսին փառատոնի կազմակերպիչները հանդիպեցին լրագրողների հետ։ Մամլոա Սուլիսի ընթացքում նրանք պատասխանեցին հայաստանյան եւ արցախյան լրագրողների հարցերին։ Էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը կարևորել է նման միջոցառումների դերը երկրի զարգացման գործում նշելով. Այսօրվա եղանակային պայմանները կարելի է դիտարկել որպես արկածային туриզմի մի մաս։ Նախատեսված բոլոր թռիչքները տեղի են ունեցել։ Կարծում եմ, սա հիմք է հետագայում ավելի մեծ միջոցառումներ կազմակերպելու համար։ Անցած տարվա համեմատ այսօր կան փոփոխություններ մասնակիցների եւ ծրագրի առումով։ Ցուցադրական թռիչքներից որոշները 2017-ին հնարավորություն չեն ունեցել ներկայացնելու։ Միջոցառումն ինքնին հետապնդում է բնակչության ժամանցի կազմակերպման, զբոսաշրջության զարգացման, Արցախում թեթև եւ նաև փոքր ավիացիայի ներուժի քարոզման եւ այլ նպատակներ։ Իր խոսքում մասնավորապես ասել է Լևոն Գրիգորյանը։ Ողջունի գործընկերներ, դուք այսօր բոլորը ականատես եղաք, հա, մենք երկրորդ Արցախ Airways շոուին, որը 2017 թվականի Արցախ Airways շոուի շարունակությունն էր, մի քիչ ավելի մեծ ծավալով։ Ցավոք մեզ մի քիչ խանգարեց եղանակային պայմանները, որը կարող ենք դիտարկել որպես արկածային туриզմի մի կտոր, բայց նախատեսված բոլոր ցուցադրական թռիչքները փառք Աստծո տեղի ունեցան եւ սա կարծում ենք լավ նոր հիմք է հետագայում եւս ավելի մեծ եւ ավելի հետաքրքիր միջոցառումներ կազմակերպելու համար։ Այսօր մենք ունենք փոփոխություններ եւ մասնակիցների առումով եւ ծրագրի առումով դուքականապես եղած ցուցադրական որոշ ծրագրությունների, որոնք որ անցած տարի մենք հնարավորություն չենք ունեցել ներկայացնել։ Մենք ունենք հետաքրություն, ունենք բազմա ակտիվ հյուրեր, որոնք զամանել են նաև արտերկրից։ Միջոցառումը ինքնին մի քանի նպատակ է հետապնդում, դա եւ ժամանցի կազմակերպումն է ներկայացության եւ զբոսաշրջության զարգացումը։ Կարևոր խնդիրներից մեկն է, որին պիտի Պատասխանի այս միջոցառումը կամ որի ուղղված այս միջոցառումը դա թեթև ավիացիայի եւ փոքր ավիացիայի ներուժի կարողումն է նաև Արցախանի հետապնդում։ Կարծում եմ երկրորդ եւ ոչ վերջին փառատոնը, որը կա, լավ հիմք կհանդիսանա, ապագայում ավելի մեծ փառատոն կազմակերպելու եւ թե մասնակիցների եւ թե ծրագրի շարքը ավելի լայն կազմակերպ։ Անշուշտ ունենք դրական զարգացումներ, մենք ունենք զբոսաշրջիկների թվի աճ, ունենք զբոսաշրջիկների հետաքրության աճ դեպի օտանավակայան ինքնին եւ ունենք զբոսաշրջիկների հետաքրության աճ դեպի կոմերցիոն խրիչներ, որ իրականացում են տուրիստների համար Արցախի օտանավակայան։ Երկրներից են աշխարհագրությունը ավելի լայն է, մենք հնարավորություն կտանք մեր туриզմի վարչության պատասխանատուն ավելի մանրամասն դեր туриզմերի մասին տեղեկություն տալ։ Սակայն հայտ է туриզմի ինքնին աճը, որովհետև туриզմի ազդեցությունը ընդհանուր տնտեսության վրա մուլտիպլիկատիվ էֆեկտի դիրույթն է Մենք հիմա գնահատում ենք 10-12% շրջանակներում տուրիստական սեկտորի մասնակցությունը տնտեսության մեջ, բայց ինքը իր մուլտիպլիկացիայով ավելի մեծ ազդեցություն ունի տնտեսության մեջ, քան ոչ վիճակագրական կողմից։ Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Արտա Գրիգորյանը խոսելով փառատոնի կարեւորության մասին նշեց, որ այն մեծ նշանակություն ունի եւ անցնում է ավանդականից ժամանակակիցի։ Արցախ Airfirst-ը դիտարկվում է նաեւ որպես զբոսաշրջային ներուժի իրացման մեծ միջոց։ Այս տարի եւս նկատվում է զբոսաշրջիկների զգալի աճ, որը ողջունելի է։ Ինչ վերաբերում է Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների աշխարհագրությանն, ապա 2000 2017 թվականի տվյալներով զբոսաշրջիկների մեծ խոսք կար Ռուսաստանի Դաշնությունից, ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից, Իրանից եւ Լիբանանից։ Ինքնի փառատոնը չի կարող հա լինել ուղակի զարգացման միջոց, բայց փորձելով Արցախը ներգրավել, ներառել տարբեր տարածաշրջանային նշանակություն ունեցող միջոցառումներում, կարող ենք ասել, որ Արցախ Երֆեստը մեծ նշանակություն ունի այդ առումով։ Yale Extreme Park նախագիծը 2015 թվականից իրականացնում է ոլորտի զարգացման ուղղված մի շարք ծրագրեր, ձգտելով դառնալ туриզմի խոշոր կենտրոն։ Նախագիծը նպատակ ունի Հայաստանում եւ Արցախում զարգացնել արկածային զբոսաշրջությունը, ստեղծել նոր աշխատատեղեր, ակտիվացնել հասարակական կյանքը եւ խթանել առողջ ապրելակերպը։ Yale Extreme Park-ը 2017 թվականի մայիս ամսից Ստեփանակերտի օթանավակայանի հետ համատեղ երկտեղանի մարդատար ինքնատիրներով սկսեց իրականացնել Ստեփանակերտ Շուշի հետադարձ ուղությամբ առանց կանգարի զբոսաշրջային թռիչքներ, որոնք ստացան Ազատ թռիչք Ազատ Արցախում անվանումը։ Ել Extreme Park-ի համահիմնադիր Տիգրան Ճիբուխյանի հավաստմամբ մոտ ապագայում նախատեսում են այս փառատոնին զուգահեռ կազմակերպել եւս մեկ միջոցառում։ Կոնկրետ ժամկետների եւ նախաձեռնության բնույթի մասին Տիգրան Ճիբուխյանը կմանրամասնի առաջիկայում։ Երկու ամիս առաջ վերջապես իրականացեցինք Սաֆիեր Fest երկրորդը, պատակների մասին բոլոր ասեցինք ընդհանուր զբոսաշրջության եւ տնտեսության զարգացման համար ենք այս ամբողջը կատարում։ Եղանակը այսօր մի թեթև պատվատի տարեց, բայց վերջը լավալինելով այս անցկես մեր այգի շարունակվում է։ Սավելը Ղազավաջան արդեն իրականացնում է կոմերցիոն չվերթները, հեսա որ դուսանք եկացնենք նկարաններ անենք, դուսանք Արագվայդին Կարմենյան է գազ, Կարենա Շոտիկի գոնե մի քանի չվերթ իրականացնի։ Նայերի մեր թավի չի տանի ուրիշտեղ կապած լինել մենք ավելի շատ գտնում ենք նրան, որ կազմակերպենք եւս մեկ նոր միջոցառում ուրիշ ամիսներին հուլիսին, օգոստոսին, սեպտեմբերին եւ այլն։ Դրա համար ունենք բոլոր պայմանները ինֆրաստրուկտուրնի այսպես ստեղծված են հարթակները պատրաստել, ուղղակի ժամանակտակ մենք մտածենք նոր միջոցառում, որը կլինի ուրիշ ամիս։ Այսօր ներկայացվել են յակ 52-ները եւ L39-ը։ Դա նորություններ, մենք այդ մի հատվածը փոխել ենք շարունակական ավելացնենք եւ ավիաշոուն, որպես ավիաշոու առաջին անգամ Ստեփանագերտին Ստեփանագերտում շնորհակալություն մեր բոլոր մասնակիցներին եւ բոլոր կազմակերպություններին եւ pedagogan աջաններին որպես աջակցեցին այս միջոցառմանը այն աշխատանքը որ տարվեց Ստեփանագերտում նախարարությունների կողմից մեր հայաստանի նախարարությունների կողմից ցավոք լավ չեն գացել դա օժանդակություն շնորհակալություն եւ մեր հայաստանի նախարարություններին բայց այն աշխատանքը որ տարվեց Ստեփանագերտի аэроպորտի աշխատակազմի կողմից մակարդակով արագ ձեռբերող դարձանք։ Հայաստան մի քիչ մեխանիզմները մի քիչ դժվարացան։ Պետք է ավելացնեմ, որ անշուշտ Հայաստանի կառավարությունն էլ աջակցում է միջոցառմանը, իհարկե այն խնդիրները, որոնք լուծվել են Արցախի կառավարության կողմից, դրանք պարտավոր ենք մենք լուծել, որտեղ միջոցառումը ստեղծել, բայց վստահ եմ, որ Հայաստանի մեր գործընկերներն են շատ մեծ ցանկությամբ եւ շատ մեծ տրամադրվածությամբ կլուծվեն այդ աշխատանքին, եթե նման խնդիր հնչեցվի Հայաստանում։ 67 նավականում իրականացված կապված քրիչներից դրա հաջորդ օրը առավոտյան մենք քրիչ իրականացրեցինք, ազատ քրիչ իրականացրեցինք հրապարակի, Ստեփանակերտի հրապարակի եւ բարձրացրեցինք բավականին մեծ չափի Արցախի դրոշը։ Մոտ 1 ժամ գտնվել ենք Ստեփանակերտի տարածքում։ Իրականում ես շատ եմ ճանապարհորդել իմ գործի բերումով, իմ հոբիի բերումով եւ եղել եմ շատ ավիաշոուներում աշխարհում, թե կապված պարապանի հետ կապված, թե ընդհանրապես մեծ ավիաշոուների։ Եվ ես հաստատ ասում եմ, որ դա անպայման գրեք, որ Հայաստանում եւ Արցախում առաջին անգամ այս տեսակ ավիաշոու է եղել պատմության մեջ։ Փառատոնի մասնակիցն Արինե Պողոսյանը, ով առաջին անգամ է ներկայգտնվում Արցախ Էրֆոստին, նշել է, որ այն հնարավորություն է տալիս ավելի մոտիկից ճանոթանալու արկածային туриզմին հնարավորությունները շատ լավն են, որովհետև ինչպես տեսնում եք, միջավայրը շատ ազդեցիկ է, շատ բարային է։ Դուր դեմքով որևէ մեկին չեմ տեսել, բոլորն էլ ուրախ են եւ շատ լավ ժամանց են կասկածում։ Արցախ էր ֆյոսն ամենասպասված ու ամենաշատ էներգիայով լավ տրամադրություններով ուղի միջոցառումն է Արցախում, որը 2017 թվականին հյուրընկալել է ավելի քան 2000 մասնակից, իսկ 2018-ին այն հասել է 5000-ի։ Թերևս այս ցուցանիշը խոսում է այն մասին, որ Արցախում իրավամբ զարգանում է տնտեսության եւս մի կարևոր ճյուղ՝ զբոսաշրջությունը։ Բարեկամներ, այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Միջնոր հանդիպում։